Recife, faz o seguinte: bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, vem. Vai me diz, quero ouvir o que te faz tão linda. Me deixa descobrir, eu sei que vale a pena. O que te faz sorrir, onde você gosta de ir, o que ama assistir. Em casa ou no cinema, conta pra mim o que você faz com seus pais. Aliás, adorei esse seu cheiro. Cada detalhe você me faz desejar bem mais teu é beijo. Você me pegou de jeito, eu te quero. Desde a primeira vez que eu te vi, já fiquei assim. Eu te quero. Desde a primeira vez que eu te vi, já fiquei assim. Quando eu te vi, você me quando eu te vi, você me deixou assim. Quando eu te vi, você me deixou assim. Palma na mão, palma na mão, Recife, vem, vem. E pra cantar comigo, Tiaguinho. Vai me diz, quero ouvir o que te faz tão linda. Me deixar descobrir, eu sei que vale a pena. O que te faz sorrir, onde você gostar de ir e o que ama costuma assistir Em casa ou no cinema Fala pra mim o que você faz Mora com seus pais Aliás, adorei esse teu cheiro Cada detalhe você me faz Desejar bem mais Teu beijo Você me pegou de jeito E eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonada Eu te quero Desde a primeira vez que eu te vi já fiquei assim. Quando eu te vi, você me deixou assim Apaixonante Quando eu te vi, você me deixou assim Apaixonante Quando eu te vi, você me deixou assim Apaixonante Apaixonante uh! Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi Já fiquei assim Apaixonadinho Quando eu te vi, você me deixou assim Apaixonado Quando eu te vi, você me deixou assim Quando eu te vi, você me deixou assim Apaixonadinho Vamos dar uma vez, Apaixonadinho Ha